Me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creo suavemente a martillazos, de soplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Poesía Mujer de Yoconda Belli. Bueno, ba, arratzalde hon guztioi, ze olerki polit honekin eh, gaurko irratzaioa a, eh, ba, egiten hasiko gara. Eta, bueno, ja Triste amar, nago, ez, eh, arantza? Ba, ser gatibama aquí. Ai, ze, denboraldiko azken irratzaioa izango da. Bai, bueno, ni ez dakite. Eh? <laughs> Okorren da hongo gara. Bueno, eso, eso también es verdad, joder. Ir a ir de vacaciones, que ya nos hace falta, ¿eh? Pues sí. Que anda que no pues damos la chapa aquí todos pues los viernes. sí, todos los viernes aquí. Y eso es, hoy es nuestro último programa. Hasta mm. después del verano daremos por ahí la caca en alguna fiesta popular o en alguna fiesta de algún pueblo, pero bueno, que ya no estaremos aquí en Shopping hasta septiembre. <clears throat> Bueno, que la daremos, eso está claro, aquí, allí, en todas las fiestas. Sí, encima tenemos un proyecto de super camisetas, también nos lo adelantamos. ¡Andas! <laughs> ¡Andas! ya, ya os estaréis enterando, poco a poco. Sí, sí, <laughs> como que me estoy enterando ahora. <laughs> bueno, y aparte de eso, albisteac, el eh, Sí, eh, hoy vamos, tenemos con nosotras a, las miembros del nuevo grupo de Mujeres de Baracaldo, de Iretargui. Eh, y bueno, pues contaremos con su presencia y les haremos una entrevista, pues un poco que nos cuenten, eh, bueno, pues nada, pues qué consiste Iretargi, cómo ha surgido. Bueno, es un proyecto súper chulo. Además, han presentado hace poquito una blog también sobre el tema de las mujeres y bueno, pues es una cosa súper interesante y una iniciativa súper chula y bueno, pues aquí las vamos a tener un ratito, pero bueno, sin más. Y después, después ¿qué tenemos? La agenda, que me has dicho que te recuerde, lo sí, Aquí lo pongo siempre. Sí, pero bueno, sin más, luego ya, ya hablamos de ello. Venga, pues. colores. Colore guztietako informazioa. y aquí los amigos de Sopimpa que nos han dejado unas pastas. Más majos. Y Arancha las está viendo con unos ojitos. que pongan a comer las pastas, porque encima tienen, <laughs> tienen uh, papelito, entonces esto se oye mogollón, ¿eh? Oye, la hostia, entonces pues nada. La dejamos para luego, nos vamos a comer todas. sí, sí, Sopimpa. Gracias, Sopimpa. Qué pena, es que ricasco. ya os diremos qué tal saben. Oye, pues nada, eh Albistea que eh, Barakaldoragoaz eta bai. lehenengo Albistea da Barakaldoko emakume gazten akelarre feminista eta iretargiren baitan antolatu diren Barakaldoko emakume gazteak ere Euskal folklore eta mitologian murgildu ziren San Juan egunean gertatu, gertakizuna kondaira bihurtuz, aldarrikapen eguna burutu zuten igarautako larun batean militante femenistek. Barakaldoko txoko txiki honetatik piztu izan piztu nahi izan genuen zua Euskal Herriko herri eta auso guztietara zabalduz. Eta hori, eh, ba, e, ikusi nahi baduzue, edago jarrita gure weborrian eta oso ondo dago ta gainera bueno kriston lana egin zuten emakume hauek e, iretargiarenak eta bueno ba oso polita geratu izan dana dena den gero elkarrizketan i ba galdetu ahalko diogu horri buruz ez bai, eh, bai, bueno bai, bai, diegu bai, bi direlako bai, o sea que a Maiquetaco de tortilla contra el gasto militar. Pues mientras el ejército se pasea monte arriba y monte abajo, y coincidiendo con la recta final de la campaña de la declaración de la renta, pues eh, ayer por la mañana diferentes representantes de bueno, representantes de diferentes colectivos antimilitaristas y de mujeres pues se concentraron en las puertas del Palacio Fural de la Diputación de Vizcaya para realizar una acción simbólica por la objeción fiscal a los gastos militares. Bajo el lema de no les des eh, de comer no desde comer al gasto militar, diferentes personas con uniforme militar y de cocineros pues han elaborar una serie de tortillas de patata en la calle para después repartir con pinchos a los y las viandantes que paseaban en ese momento por la Gran Vía Bilbaína. De esta forma simbólica se ha querido denunciar el desorbitado gasto militar eh, que existe y ante además hemos de decir que hay que encuadrar estos gastos eh, desorbitados en la crisis económica que estamos eh, sufriendo y así los colectivos eh, han aportado distintos datos muy, muy significativos, como por ejemplo el, gasto el gasto militar a nivel estatal es de unos 20.000 millones de euros, más, casi 20.000, 21.000 millones de euros y la contribución de la comunidad autónoma del País Vasco es de 1.500 millones de euros. ¡Hala! Ahí no es nada, Y, por ejemplo, pues sin embargo, el gobierno vasco recorta las partidas para sanidad en un 0,9%, en educación un 0,5%, en servicios sociales en un preocupante 1,7% o las cuantías de las prestaciones sociales en un 7%. Estas decisiones suponen dejar de invertir cerca de 300 millones de euros en los servicios sociales públicos de la comunidad autónoma del País Vasco. Pues más de lo mismo, hay dinero para lo que hay dinero para Pero también quiero comentar esto. A ver, Este, este dato también. En el mes de, marzo, mientras eh, se aprobaban los recortes de sanidad, de educación, de derechos sociales, pues resulta que aprobaron eh, el Consejo de Ministros una partida presupuestaria de 1.082 millones de euros para la fabricación de cazas Eurofighter, la adquisición de vehículos militares y la compra de material para las operaciones bélicas en el exterior. Y digo yo, a mí, ¿qué me arregla tener cazas Eurofighter de estos y, vehículos militares y compra de material, no sé qué. Esto, a pues mí que, se vayan por ahí a, hacer la guerra, a mí que me soluciona. Ya sí, es que al final es que siempre estamos hablando de lo mismo, pero es que es, que es, así. es que es así. Y bueno, pues al final es, es, el negocio de la guerra y es un, es un gran negocio que da un montón de dinero y que bueno, porque al final la gente, determinadas personas humanas, pues se lucran una barbaridad a cuenta de ello, mientras otras sufren los recortes que estas mismas aprueban. Calabazas por suspender los deberes en material social. Y efectivamente, eso es lo que le ha puesto eh, la asociación eh, Berriochoa al ayuntamiento de Baracaldo. Unas calabazas bien grandes en sus notas por ser malos estudiantes, eh, puesto que han suspendido sus deberes en materia social y tienen que volver a examinarse en septiembre. Es lo que nos comentan las, <laughs> las gentes de Berriochoa. es que metió las calabazas por instancias. Sí, sí, sí. <laughs> el ayuntamiento tiene que estar transportar la Rita. <laughs> Total que me traen hoy. Pero bueno, al ayuntamiento además hay que pasarle más, más notas, ¿eh? más evaluaciones, porque me da que no, no aprueban. Estos no aprueban. Pero bueno, ya sabes, luego regalan jamones, mm. flores y globos en ciertos momentos y ya. Les aprueban. Pero bueno, eh, eh hemos de contar que, esta semana se ha celebrado una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Baracaldo para denunciar los recortes, fraudes y despilfarro de recursos públicos que se han producido a lo largo de este curso en el consistorio Fabril. Eh, las personas participantes en esta movilización pues, han acudido con media docena de calabazas y una de ellas pues, ha entregado en el registro municipal. Además, hoy te voy a decir que han, eh, han aprobado, ya, ya es público porque lo han sacado en los medios de comunicación, en el BOI y tal, eh, el Consejo para la Regulación de los Gastos eh, municipales y tal. Bueno, es un nombre muy largo, ya sabes. Esto es como cuando vas a, comer a esos restaurantes que, te dice tembladera de no sé qué. dices, coño, ¿qué, pues esto lo mismo, ¿no? Un nombre muy largo y se supone que es una comisión, eh, pues eso, para para hacer seguimiento a los gastos que realiza el ayuntamiento, entre otras cosas, claro. Veremos a ver quién, quién lo compone. Yo no he leído todavía toda la noticia. Veremos a ver quién lo compone y a ver qué tipo de seguimiento hace. A qué tipo, porque ya sabes que en el oficio estrella <clears throat> es ser asesor o asesora. Sí, sí. Entonces, pues claro, si ponen una panda asesor y asesores, asesoras haciendo este trabajo que tú bien cuentas, pues al final va a ser un poco la pesquería que se muere la cola, ¿no? Más dinero público invertido en algo <laughs> que, que no tiene sentido. Pero bueno. Y continuando un poquito con lo que estamos comentando, eh, también eh, aprovecharon eh, las gentes de Berriochoa el, este momento de, cuando metieron bueno, pues, esta concentración para presentar el sexto número del periódico contra los recortes y la corrupción municipal. Y bueno, pues se presentó el sexto número del periódico que, editan para denunciar las situaciones de recortes sociales, enchufismos, ocultación de información, tratos de favor, fraudes que se producen en el Ayuntamiento de Baracaldo. Eh, a lo largo de estos días se, distribuirán alrededor de 11.000 ejemplares de esta publicación en la que nos vamos a encontrar, eh, entre otras cosas, pues pelotazos inmobiliarios, coblazo en los servicios sociales o nula política de vivienda pública, despilfarro de recursos económicos municipales. Mira, para esto la comisión va a venir bien. <laughs> Eh, o esperemos que venga bien. Actuaciones irregulares denunciadas por el interventor y secretario municipal. Mira, para esto también podrían hacer otra comisión. Falta de transparencia en la gestión. Mira, otra comisión. ¡Hala! Que nos vamos a llenar de asesores. Va a haber más asesores que concejales. Y, bueno, Estos eh, estas son algunas de, algunos de los temas que recoge esta publicación, este sexto número que saca a la calle la Asociación Berriochoa. qué bueno está. Bueno, eta Euskal Herrira goaz, e, gertu gertu eta bueno, ba, geldituko gara e, eh, hon. eta da hori, Sestaoko Gazte Mugimendua sasoi betean dagoela islatuko du 2012ko Gazte Egunak. Bai. Sestaoko Gazte mogimenduak bihar ekainaren 30ean dauzka jarrita begira da guztiak. E, egun horretan ospatuko dute urteko egun handia laugarren gazteguna, jaietako bigarren asteburuko larun bata dela aprobetsatuz. Eguerdiko, eh, ordu, ordu terdietan, ba, jarri dute lehen itzordua, txuznagunean, eta bertatik hasiko dira ba, kaleak hartzen, taberna taberna ibiliko den triki alboka poteoarekin, animoak berrotzen zaiatzeko. Eta horren ondotik, ba, herri bazkaria ingo dute, bertzoelari ez eh, lagunduta. Baskariaren ondotik, ba, bostak eta e, tardietan, utxi gora bera, ba, gazteak loak hartuko ez dezaten. Plan interesgarri aurkeztu dute gazteek. Herri ezberdi, ezberdin ezberdinetako gazteen arteko jolasak eta maskarra taldearekin kalea girotuko dituen poteo animatuta elka, elkartuko dituzte. Bueno, ba, badakizue, gero agendan berriro esango dugu bai. Eta bihar daukagu zestako gazteguna Pues vamos con la noticia de Euskal Herria, también en Sestao. ¿Has estado? ¿Has estado? Pues últimamente no he estado. Mm, vaya, mira que los tenemos al lado y los abandonados que los tenemos a los pobres y a los pobres. Bueno, pues ayer se celebró el Día de la Liberación de <laughs> se me ríe aquí Maki. Bueno, pues el día de de la liberación gay. un juego de palabras ahí en un titán, nos hemos currado. <laughs> bueno, pues eso, pues que ayer se celebró el día de la liberación de, los gays y lesbianas y transexuales y con Gasta Asamblada pues organizó diferentes actos por cuarto año en, el municipio, ¿no? Eh, con motivo de este, de este día. Y el acto central pues consistió en una concentración que se realizó en las, escalinatas del Ayuntamiento de Sestao a las 8 de la tarde y bajo el lema Sexu Ascapena R Libre librea Erakitzeko, liberación sexual para construir un pueblo libre, pues ahí se reunieron. El, Estado coga esta Asamblea tiene claro que la homofobia, la lesfobia y transfobia no son casualidad, sino que responden a la organización patriarcal de la sociedad en la que se establece una jerarquía social encabezada por el hombre adulto y heterosexual. A día de hoy, la receta que se ofrece desde el colectivo de gays, eh, lesbianas y transexuales, a lo largo y ancho del mundo y de Euskal Herria, por desgracia, no es excepción, dista de la normalidad. Ofensiva ultraderechista irreligiosa, religiosa, psiqui Joroa, qué difícil es esto de decir, psiquiatrización <laughs> de las personas transexuales, vejaciones, persecución o incluso pena de muerte por querer desarrollar con normalidad la orientación sexual o de género, indica el colectivo juvenil. Bueno, eh, además eh, ha habido una moción de apoyo mm. desde el ayuntamiento de Sestao eh, la coalición eh, Bildu presentó pues, un texto que fue votado y, aprobado para la adhesión a la movilización convocada eh, para ayer, para ayer jueves en Sestao. La votación se resolvió de forma positiva, con los votos a favor de, de Bildu y PNV y la abstención del PSOE y el PP con lo que bueno, ha resultado efectiva la adhesión del Ayuntamiento Seostarra a dicha movilización. Pero además de, los partidos eh, políticos, también hay innumerables colectivos pues, que se han sumado a esta iniciativa. Pues sí, eh, pues como la Izquierda Unida, Cariba Colectivo A, Baracaldo Cogasta Asamblada, portugal teco Gasta Asamblada, Quelo Gastechea, Mamariga, Kulturetzea, ...Gas Independentistas, Pikutara Gazte Comparcha, Andere Bidartz de feminista eta Iretargi Barakaldoko emakume asteak. Bai, hemen egongo dira Bai, bai gero. Bai, elkarrizketa. Bai, doko egun, bai. Bueno, eta urrengoa. Ai, da. Urrengoa, e, eh, urrengo albistea dau munduan ja, eta asteburu honetan Euskal Herria zuzenean festivala da eleta. Bai. Bai, eta gainera gonbidatuta gaude, eh? Bai, bai, pasat nortean gainera zenbat egon zirenan, herri kolorekoek, igual, ba. bos, <laughs> Bai. bai. Joan zen, eh, zea, jende pila. Nik ez! Nik ere ez, nik ere ez, ezin nuen, ezin nuen. Baina, bueno, aurten, ba, bueno, ba, ba badakizunez, azken urtetako musika, produkzio eta edapenaren testu inguruan eh, hain aldatu da, batez ere esan osenkiren garai ospetsuari konparatuz, eta aldaketak sektorearen antolaketak bai, baina beti, hainbeste talde bizitzen zaiatzen dira gaztetxeetan, errepika lokaletan, ala, alagera tipietan, horietariko batzuek label, independenten eta kolektibo alternatiboen bitartez ikusgarritasuna lortzen dutelarik eh, noiztenka. Bueno, ba, badakizue, eh, aurten berriro eletan, eh, egingo dute eh, Euskal Herria zuzenean festivala, informazio gehiago nahi baduzue, ba, gure web horrian, ricolore.org, ba, dago jarrita bideo bat e, festivaleri buruz eta bueno, agian ez dakigu oraindik norzuk nortzuk joango diren ala bai, ja badakigu Errikolorekoak. Bai, tamara mm, gaur, juten da, eta bihar, ba, besteak, Nayara, Fontxo, e, eta, gitxo, Nayara eta Fontxo. Bueno, ere, Bueno, bueno, bueno, a liarla, a liarla. la creen de la creen. La bueno, la año ¿es? Eh, se han terminado, las eh, noticias de hoy, ¿cómo mezclo yo aquí? Eh, este, eh, se han terminado y bueno, una cancioncita que, por cierto, hemos de decir que la han elegido las que vamos a entrevistar. Las mozas de Targi Y luego, pues nada, comenzaremos una entrevista con ellas. gabeko emakumea Beldurri gabeko emakumea Beldurri gabeko emakumea Beldurra, obedientziaren aizana Jantzaren errekin beltza Kanpotik eta barrutik aiduak eta barrutik Las mujeres de sol llamado do pelo niño o do Las mujeres de sol llamado do pelo niño o do certao. txotxuak agaze iruak Lurrikabekoak kapoira maizuak Egun zendik koloreko azala Makulele dantzariak Zabeiro txotxuak agaze iruak Zau zomez De sortxe amadu De ligeus Trampa du mercado Zau De amadu De amadu deieuz Eta rapa du salatzea Brasilgo harima Maitasunaren narratzaia Bizitzeko posa herri ribarrearen Eskubidean babestea Injustizia salatzea Brasilgo harima Maitasunaren narratzaia Hartzeko posa herri barrearen eskubidea babestea Zau soños de sortxe amadu Da Bahia Alma do Brasil Zau soños de sortxe amadu Da Bahia Alma do Brasil chirap, Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavirat, bachira chirapam. Bueno, pues tenemos, estamos aquí con las, con las mozas de Ricolore, que se va. Digo, ¿y Ricolore? <laughs> Ah, hablando de tú un poco. Bueno, <laughs> Arancha, ya lo cuento. Ha contado la palabra que antes no ha sabido pronunciar. 16 letras. Y no me extraña. Bueno, eh, continúo, Arancha. Eh, estamos aquí con las eh, kides de Targi que ya, pues bueno, eh, sentadas enfrente nuestro, expectantes y un poco, creo que nerviosillas, se las ve porque tenemos una sorpresa que están ahí, las hemos dicho, que tenemos una encuesta. Pero bueno, aparte de eso, nos hablarán eh, no solamente de la asociación, sino de otros temas que, bueno, al día de hoy son interesantes y que y que quizás eh, sea el momento de poner en boga y, bueno, dar a conocer y por eso nosotros desde aquí, desde Ricolore, pues la vamos, les vamos a dar el micro. Son Paula e Iraide. ah, ah. y, No, son de Ricolore. <laughs> ah, bueno, vaya vaya, el león, Paula. Arratsaldeon. Eta arratsaldeon eh, Iraide. Vaya, león. Eta, bueno, pues sí, vamos a empezar con la encuesta, así un poco para, entrar aquí en harina y calentar un poco el asuntillo. Y bueno, pues son unas preguntas súper cortitas y tenéis que responder lo primero que os pase por la cabeza, ¿vale? Así que bueno, que independientemente, pues Paula o Iraide, pues cualquiera de las dos puede responder. A ver, eh, pues de, dónde sois? ¿De qué barrio? Bueno, yo soy de San Vicente. Yo de la Cisarre. Ajá. ¿Y qué falta y que sobra en vuestro barrio? Uy, <laughs> faltar muchas cosas, ¿no? Igual un poquito más de, verde, que no se ve, eh, de actividad del barrio y, no sé, más movimiento en la calle, más unión, más... Sí, un poco de eso, yo creo. En mi barrio falta el movimiento y sobra otro tipo de movimiento, yo creo. En la Cesarre no hay un muy <laughs> buen movimiento, la verdad. Eta e, berriz jaioko bazina, edo bazinate, e, zein herri aukeratuko zenukete? Herri, ala Herri. Herri, herri. edo hausuan, eh, osea. Barakaldo eta San Vicente. Haupa. <laughs> Nak, nak, eta? Barakaldo, barakaldo. Barakaldo. Ah, amigo Bray. Eh, un lugar eh, que os gustaría conocer y uno que no. Del mundo mundial. Buah. O aquí al lado, yo qué sé, igual no habéis estado nunca en Musquis. <laughs> Un lugar que no, por ahí por el frío. Yo frío no quiero. Noruega, esas cosas no. <laughs> No me gustaría nada. A la playita, a la playa. A la playa. y uno que sí. Uno de los que sí, la playita es un poco ambiguo. pero ya puede ser de cualquier lado. <laughs> Ah, un poco más. Es un país así, un país. Sí, aunque no sea un país, un, sitio, un lugar en el mundo. A mí me gustaría conocer el continente africano. Qué guay. Qué eh, guay. ¿Cómo veis Baracaldo dentro de 10 años? Así, tita, lo primero que me da por la cabeza. <laughs> Masificado, masificado. O sea, con mucho cambio. Bueno, dicen que está cambiando mejor y todo eso, pero yo lo veo masificado. Ya está hoy en día pues eh, súper construido, eh, totalmente eh, urbanizado y, respecto al movimiento social, pues mucho menos del que, del que vemos hoy en día. Yo espero que no, ¿no? <laughs> ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves tú, Aracaldo? Pues yo lo veo de un moderno casi enfermizo, o sea, no sé, yo lo veo que va a ser todo mirando al diseño y se van a dejar por el camino pues muchas otras cosas más importantes, me mm. parece. Y sin pensar, eh, ¿cuál es la primera palabra que os viene a la cabeza cuando oí, Uy, Cuando escucháis eh, Altos Hornos. Iraide. Historia. Garzón. Antiguo. <laughs> Antiguo Garzón. <laughs> Eh, es trampa guindut. Trampa guindut. Trampa guindut. Trampa guindut. Bye. Venga, Altos Hornos. Antiguo, antiguo. Antiguo. Garzón. No, puedo decirlo. <laughs> Pasa la cabra. No puedo decirlo. Paula. Yo paso también. Pasa, vale. y qué ha Un horror. Precariedad. Ayuntamiento. Otro horror. y error. <laughs> miento, miento, miento. Cárcel. Error social. Joder. Me las deja mal aquí, Iraide. <laughs> bueno, pues ahora eh, a Paula, sexo. Placer. iraide Libre. Libre. Y la última. <laughs> Está un poco así. Obama. <laughs> Efectivamente, es la misma respuesta que daría yo. Efectivamente. Bueno, Eta eh, beste bat, e, tontxo aurrean izango bazenute, zer esango zeniokete? la labur. Bai. Yo no le diría nada, le miraría solo. Yo creo que una mirada, una mirada vale más que mis palabras y a veces... Uh Paula? <laughs> pues lo mismo, no, sé, no sabría qué decirle, la verdad. Ah, igual Paula le dice que te está mirando le de mal. <laughs> Píllalo. <laughs> Píllalo que alguien está mirando a alguien y yo no he sido. Que te quito el micro todo el rato. Eh, si pudierais pedir un deseo, ¿cuál sería? Venga, sí, pa. <laughs> bueno, un cambio general, un cambio. Ya, que llegue. Pero a ver qué cambio también, ¿no? <laughs> bueno, también, <laughs> un cambio. Atención, careo entre ellas. Bueno, ba, ziko gara ja eskerrik asko, eh? ez da izan hain besterako, ez da? Eta, bueno, ba, ja ziko gara ja kon aikarrizketa ahi, del talde. E, e, bueno, bueno ba, ba, duela gutxi, aurkezpen ofiziala egin zenuten, ez da? Ba, konta iguzu nortzuek osate, osatzen duzue taldea. Osa, zenbat, osa, zenbazaren, e, eh, non biltzen duzue, dana. Ba, ez dakit zenbat izango gara, amar, ba, amar, amar baino gehiago gara, amar, amabost, ingurun. Eta biltzen gara, e, alazipon, e, San Bizenten. Mm -hmm. dituan bilera, guztien digute, da ondo. Eta zergatik, sortu zan iretargi taldea? Ba, e, izan zen oindela urte bat, egingo du orain e, jaietan, barakaldoko jaietan, e, egin zen hausnarketa bat gazteriaren inguruan, eta ikusi zen eh, ba, emakumeare, emakume talde gazten talde bat beharrezkoa zela, eta hasi ginen biltzen eh, ba, pasen urteko azkenengo iabetean, eta, bueno, bos bat e, eh, iabete dara magu, eta mhm. Mhm. Eta, bueno, e, zein, zein da, edo zeintxuk dira, e, taldearen helburu nagusiak edo nagusia? Bai, bueno, e, eh, zazkenian azkenian da emakumearen ahotsa pizka bat entzutzea gazteriaren artean. E, eh, gudan bizitugun problemak eta arazuak ba, aldarrikatzea eta kalderateatzea eta ikusten ditugun e, ez dakit, e, arazuak, izartearen arazuak eta makumaren arazuak salatzea beti ere emakumaren ikuspuntutik eta gazteak izanik ba, aldarrikapen horiek e, ba, hori kaleratzen. E, gero ere, ba, izan, azkenean da gu gazteak izan ba, lortu dugu e, bai, lortu dugu eldekuren bat biltzeko, e, hitz egiteko, e, elkar e, konpartitzeko, e, gure arazoak, gure kontzientza, gure lana, takit, e, hori da azkenean helburua txoko bat izatea. Bai. Bai. emakume gazteen txoko bat eta... Ba, orduan, eh, beraz, eh, gabezia handia atzematen e, zenuten barakaldon? Bai, gabezia gizartean dago, eta barakaldo handia denez, ba, gizarte honen isla da, ba, argia da, ez? Osa hmm. handia da, eta gainera era, ba, ba ba, olako adibide batzuk, ba, gizarte ez dakite, eh, agian eh, erritziketan eh, ez da inabaria, baina hemen barakaldo ba, ikusten dugu e, merkataritza gunean, ba, predekarietate adibideak e, eta emakumean ba, are e, nabariagoak direla. Ta, ba, uste dut, e, barakaldon, ba, az, askoz na, jo, liatu naz. <laughs> bai, hori nabariagoa dela, ez? Barakaldo bai. handia izanik eta aldeko, oza, desberdinak izanik, e, gauza horiek edo e, edo e, aurkitza errazagoa dela. Eta batez ere, ba, igual gaztik ikuspuntu batetik, e, zakit, ba, mm, e, jai ere muetan, e, lan, lan ere muetan, e, leku guztietan, et, emakumaren e, papera beti dago bigarren edo beti da bigarren mailako paper bat, eta menbara menbarakaldon nabariagoa da. Osa, azken finean, ez da oso Baina islada da, azken batean, ez? Ba, ez, da eh? barakaldo gertatzen den gauza bat, hau gizarte osoan gertatzen da, gizartean mantentzen duen e, eh, e, eh, zakite goera bat da, eta, bueno, gu barakaldokoak izanik izlatu dugu hemen gure herrial, gure zaraketak ere egiteko. Mhm. Hori da. Eta, bueno, ala ere, emakumearen arloan, e, gogore eta tatinko tlanean iarduen beste talde bat ere badago herrian, da argitan, eta haiekin kontakturik izan dozue, eta aurrera begira elkarlanik, Bai, bueno, e, aziginenean batzen, gu bagenekien beste talde bat bazegoela zegoela barakaldon, e, emakumearen, buz, emakume talde bat, emakumearen problematik arantzen zuena, eta Bai, oza, lehenengo momentutik izan genuen e, hori kontuan, ba, gure lana izan behar zelan karlan bat eta batu behar ginela gauza batzuk lan egiteko. Eta izatez, bueno, ba, e, aurten jaiei begira landu dugu protokolo, bueno, jaien esparruan atzeko protokolo bat, ba, e, erasoak izan ez gero, ere mutan eta jai esparrutan, eta bueno, gure lehenengo e, pausua e, argitanekin kontantuan jartzean izan da, protokolo hori erakutziz, bere iritzea antzuteko eta guri ba, laguntzeko eta babesa mateko. Mm -hmm. Eta, e, bueno, emakume eta gazte ikuspuntutik, e, egungo egoeren e, balorak eta egingo diguzue, mesedez? Bueno, ba, er, e, gazteak izaniz mm ba aukagu ezakite eh, eh, maia izatez e, eh, jona saldua arazo bat ja ez osea gaztea beti gaude bigarren mundu maila batean arazo gehiago dauzkagu lan prekaritate handiagoa e, denetarik ez eta gaur egungo gizartea gehiago eta ero ba, emakumea eta gaztea izanik ba, hori, gauza horiek areagotu egiten dira eta arazoak handiagoak dira azken finalen esan duguna, ez dela mm, gizarteak mantentzen duela egoera hau. Mm -hmm. Uri gustatuko litzai guke gizartea, e, gizartea aldatzea edo gutzen ez e, hobetzea ez? Eta azken bai. gure gure helburua gure intentzioa da, pizkanaka lanean aztea eta batez ere kontzientzia berpiztea eta ulertzea zergaitik eh, garrantzitsua den emakumea eta gazta izanik gauzak aldarrikatzea eta gauzak eh, begiratzea beste mm batekin. Horretik, mm -hmm. Da, e... Eh, bueno, ba, azken hilabetean, ba, erasoak izan dira barakaldon. San Bizenta auzoan, Tagurban auzoan, azken garaietan e, erasoak e, zarriago gertatzen dira. Ba, nik uste dut, bai, ala Ba, hori antza ez, ikusi dugu, ba, e, ez dakit bi hilabetetan zenbat eraso egon dira, zei, eraso egon dira, la zazpi eraso. Eta, ba, hori nik uste dut dela, ba, e, ez delako behar den moduan e, salatzen e, telebiztan ez dagoela informazioa edo eskuntza edo hor zeho zer falta da. Mhm. E, araso bat dago, argi da. Eta, eta gora doaz, e, ez da salatzen eta gu uste dut gu hori ba salatu behar dugula eta da gure lana eta horretan gabiz, ez? Bizka bat eh, hori salatzear eta mhm. horretan. Eta aurriak ahi hartu aldira aur, hau aur egiteko esaten dut ez emakumean arloan edo instituzioen arloan zer ez dakit, zer nurriak ba hori ba, eh, agian eh, ezkuntzan eh, hori nik uste dut e, oso garrantzitsua da, ezkuntzan eh, aurrera pausoak ematea, eta hori eh, ikustea, hausnartzea, eta eta batez ere ba, salatzea eta ikustea eta ematea e, komunikabideetan duen garrantzia, eraso mm-hmm. hauen garrantzia, ez? Mm-hmm. ba, ezkenian beti eraso hauek eratzen dira bilagarren mai batian, ez aile behar duten garrantzia emoten, eta beste eraso bat bezara bezain e, garrantzitsua da, oza, garrantzitsua da azken finean eta aldaketa egin behar da hori hezkuntzatik, instituziotatik, baina aldaketa erreala eta eh, helburuak betetzen dituen aldaketa. Osa, <laughs> hori da. Ba, Eh, bueno, ja eh, azken galdera, ez? Eh, bueno, azken ez eh, beti egiten dugulako la espuela. <laughs> bai, eta, bueno, e, egia esan eh, udalaren eh, papera e, zein da? Ba, a ber, udala bere papera betetzen du, ez, badauka bere protokoloak instituzionalki aurrera pausoak ematen du, ala hori antza, Baina hori hori hori mm-hmm. antza. Antza. Hori antza. Baina e, bidean gelditzen da nik uste dut ze azken finean ez dauka eraginkortasunik, ez da ikusten galetan eta horrela horregatik bai. E, azten dira erasoak, ez? Mm -hmm. Orduan ba nik uste dut prebentzioan e, e egin beharrekoa dagola. Mm -hmm. Ta ba hor gogoeta egin behar dutela udalek. Mm-hmm. Eta bueno, eh sea onaino Bai, baina, i, joan baino lehen, e, zea, ba, daudela daudela neska pila hau entzuten, edo gure e, web horrian, edo tastaz irratian eta holan, ba, bueno, e, zuekin e, harremanetan e, jartzeko, e, nola daukazue webgune bat, e, nola... Bueno, lehenik eta behin, bai, e, biltzen gara... Eustiralero, Adazipon, zaz, eh, bostetan. bostetan, Ui, beran du doa. Bai. Eusterditan, da jendea, baina bai. bostetan gelditzen bai, gara. bostetan, ia. Eta, bueno, beti izan da, leku ireki bat, eh, nahi duenak etortzeko, eta gurekin ere, ba, lan egiteko modu, modu batian. Uh mhm. Gero, ba, beha daukagu bloga, eh, iretargi iretargibarakaldo.blogspot.com Bueno, bestela Googleen jarri eta agertuko da. <laughs> Bai, e, e bai, Google... Ez que berria da eta horien dik ez dugu ekarri prestatuta. Nik uste dute ez, ba, Googleen eh, jartzen baduzu iratargi edo... Iretargi bai. barakaldo, bai. bai, bai. iratargi barakaldo eta zeu agertuko dela, ez? Ba, bai. bueno, onaino, bai, arantza. Bai. I, neskak, eskerrik asko etortziagatik. Bai, eskerrik asko. Eta, bueno, eh, espero dugu, ze orain izango dira barakaldoko jaiak, ez? Eh, zerbait egingo duzue. Beitu ze galdera galanta orain. Eh, bueno, ja bukatu du, vale. bale, vale. Eh, eh bueno, eh, egingo dut galdera, arantza, egingo dut galdera, bai. jolin. I, barakaldoko jaietan zerbait egingo duzue? Osea, protokolo era parte, ez da dana, osea, zer, zer ingo duzu egin. Hori da. Bueno, babe, dauzkagu ideia batzuk eh, buruan, horren aur, aurrera eman behar ditugula, bai, bai. baina, bueno, hori sorpresa. Gara sorpresa, Maki, gara sorpresa Bueno, ba, polita no. izan zen, eh, bai. aurreko larun batean egin zuten eh, bai. Akelarrea, akelarre polita hori bai. Eta segurazki iragarkia, eh, ui, iragarkia, iragarkia izango dela eta mundiala bai. Eskerrik asko etortzeagatik, mi esker eh, benetan eta bueno, e, agian datorren e, ikasturtean, ba, berriro elkartuko gara hemen, nahi baduzue, ba guk <laughs> irekita gauz, ez? Bai. Ordun, agur e, Ireide? Agur, agur, eskerrik asko. Agur. Agur Paula? <laughs> Agur, agur, bai. Venga, gero arte agur. agenda, agenda, agenda. ¡Agenda! Agenda. Bueno, ah, bueno, ¿cómo estamos hoy? Para ser el último día se nota el cansancio. Arancha, lo voy a contar, joder, lo voy a contar. Me han echado con el agua. <laughs> pues si no has bebido. ¿Te has, comido un polvorón de esos más secos que. Pero no tenía la galletita. Bueno, vamos a empezar con la agenda, ¿vale? Luego contamos nuestras intimidades, Maki. <laughs> Me busca la ruina esta mujer. Me busca la ruina. Bueno, vagado, rostira la e, eh, arratzaldeko sortzietan, ba, azken ostirala denez, eta, bueno, barakaldoko bideonerako plaza, ba, elkartuko dute presoen, presoen alde. Hoi, mañana, en Bilbao, lekus leku, ciudad danza bideo, Eh, octavo Festival Internacional de Danza en Países Urbanos Mira, que nos han puesto el ambientador de marihuana, tú. <laughs> que nos han puesto la Que sí, que paisajes, que no países. Ese es el Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos. Y por eso mismo, pues eh, hoy y mañana, eh, pues va a haber actividades de danza contemporánea. Y por ejemplo, eh, sobre todo hoy y mañana será en el Paseo de Abando Ibarra. Y mañana, día 30 de junio, en la Paraninfo de la UPV, en el Vizcaya Aretoa, pues también podréis disfrutar de este octavo Festival Internacional de Danza en Paisajes urbanos. Eta zestauko eta errekaldeko jaiak asteburu osoan eta gaur hasiko dira. Ez, zestaukoa, ez? Pasaren asteburuetan bai. Hori da. Eta bihar, ekainaren hogeita, Hogeita marrean, eguzki taldeak ba, manifestazio bat antolatu du, gazte izen, e, eh, Birgen Blanka plazan, arratzareko zazpietan, garoña itzio orain lelopean. Bueno, eta albistetan eh, esan dugunez... Sí, que se nos olvida, baina. Hori da, zestako gazte eguna. Da, biar. Eta ja, igandean gaude, e, ekainaren e, batean, eta e, komite Inters internazionalistak e, era, zera, erakundeak antolatutako sinema eta estabeida zikloa. Eta e, etzi, igandean berriro <laughs> bere zigarren emanaldia izango du. Spike Lee, zuzendariaren Dude eh, Do the Rain Thing, filma proiektutako da, eta gatazkan Bilboko Ronda Kalean arratzaldeko saspietan. Eta bueno, ba, Euskal Herria zuzena festivala, eh, han eletan, azte buru osoan zehar, egongo, egongo da. eta unaino agendarekin, baina ez irratzaiarekin. Bueno, bueno, bueno, menudo final de curso que hemos tenido en este. Yo creo que. madre mía. Bueno, bueno, menuda agenda que hemos tenido. Vaya, vaya Muy patadas, eh, <laughs> tropezones, zancadillas, dedos en el ojo y codazos que nos hemos metido. Eh, eh, además, entre otras cosas, hemos de, de, decir que efectivamente ya estamos cansaditos y cansaditas. Sí, cansaditas, sí. La verdad es que sí. Pero bueno, oye, un placer haber estado un año casi enterito aquí todos los viernes. Como un año, un curso. Bueno, pero al final depende cómo lo mires. Para mucha gente es un año, ¿no? Yo para mí los años si depende, si depende de la oreja es un pendiente, si depende de la nariz es un moco. ¿No? Bueno, después de este festival del humor <laughs> de Maki, antes de que, bueno, pues decidamos cortar el micro. Pues sí. sin más. Ke eskerrik asko egotagatian, egotagatik. <laughs> bueno, bai, eskerrik asko oli, hor dau botoietan, eh, eskerrik asko guztioi, agur arantza. Agur maki. Eta badakizue, herriko loren eh, irakurri aldituzue albisteak, eh, ikusi aldituzue bideoak eta bar, eta bueno, Ba, onaino, eta, bueno, Iraian edo urrian, ba, berriro itxuliko gara, ez, eh, arantza? Bai, berriro ongo gara hemen. Va, bueno, musu bat, maider.